що було до вступу в шлюб. Цивільне законодавство. Глава 28. Поняття і види цивільно-правових відносин. Якщо звернутися до того, що собою являє цивільне право, потрібно констатувати, що цей термін вживається в подвійному розумінні. По перше, в широкому, коли регулюються відносини за участю громадян. Вони за своїм змістом багатогранні і складні, що робить неможливим їх регулювання однією галузю праву, право на житло, матеріальне забезпечення в старості, право на працю регулювання адміністративними, трудовими, пенсійними та іншими нормами права. По-друге, діяльність цивільного права розповсюджується не тільки на відносини, в яких беруть участь громадяни, але й відносини між іншими суб'єктами права, тобто юридичними особами, державою в цілому. Наприклад, поставка капітальне будівництво, вантажне перевезення і так далі. Діюче цивільне законодавство передбачає що цивільне право регулює три групи суспільних відносин. По-перше, товарогрошові та інші майнові відносини. По-друге, пов'язані з майном особисті немайнові відносини. По-третє, особисті немайнові відносини не пов'язані з майновими. Що ж таке майнові відносини? це такі суспільні зв'язки, котрі складаються між суб'єктами з приводу належності, користування і переходу засобів виробництва предметів споживання та інших матеріальних благ. Тобто об'єктом відносин, що розглядаються, служать засоби виробництва, предмети споживання та інші матеріальні блага що окреслюється терміном майно. Це конкретні відносини, тобто відносини між окремими, самостійними, незалежними в майновому відношенні і один від одного особами. Цивільне законодавство це сукупність правових норм що регулюють товарогрошові та інші, засновані на рівності учасників майнових відносин, а також деякі особисті немайнові відносини. Основним правовим актом, котрий регулює цивільні правовідносини, є Цивільний Кодекс України, що був прийнятий законом Української РСР від 18 липня 1963 року і набрав чинності з 1 січня 1964 року. Із змінами і доповненнями він діє і до цього часу. Цивільний кодекс складається із загальної і особливої частини. Загальна частина. Основні положення особи, громадяни і юридичні особи, угоди, представництва, довіреність, позовна давність. Особлива частина Інститут права власності, загальні положення, власність громадян, заповітне право, колективна власність, виникнення і припинення права власності, захист прав власності. Інститут зобов'язувального права, загальні положення, окремі договори і зобов'язання, авторське право, право на відкриття, право на винахід. Цивільний кодекс включає в себе преамбули, 8 розділів, 42 глави і 152 статті. Суб'єкти цивільних відносин, тобто громадяни юридичні та інші особи для задоволення своїх потреб мають інтерес в регулюванні цих відносин. Названі потреби можуть бути задоволені різноманітними шляхами, але ж найбільш частіше для досягнення цієї мети.